Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Salma Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde, <clears throat> perdó, que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils apeliando en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en el canal 23 de la TDT, a més de la nostra web, la 977.com. I teniu el Twitter oficial del programa, on avui està la pregunta que heu de contestar en el WhatsApp és la destitució de Neville el primer pas per evitar el descens? Repetim. És la destitució de Neville el primer pas per evitar el descens? Mireu, són ara les 11 de la nit, 31 minuts i 57 segons en estos moments. Del dilluns 21 de març del 2016 amb el València Club de Futbol en el lloc 14 de la classificació a 6 punts del descens amb un estadi que ha esclatat cridant Gary, vete ya. Amb un equip que baix el comandament d'este simulacre d'entrenador ha aconseguit 14 punts de 48, que s'acosta vertiginosament al descens, amb 5 futbolistes que ahir s'amagaren en una sala anexa al vestidor per el partido y evitar que pudieran ser increpados en la Yocha. noticia que publica en els companys de Superdeporte. Parlem de noms y cognoms, Diego Alves, Antonio Barragán, Joao Cancelo, Dani Parejo y Enzo Pérez. Amb un entrenador que fa besos de ella que ell sabia molt bé era el cántico de Mestalla, pero que cuando se le pregunta a ir, donde dije digo, digo Diego. a un entrenador que fa un simulacre d'amago en marxa enrere i retarda la seva convocatòria amb la selecció anglesa tres dies per anar-se'n el dijous quan tot el país se'n va de vacances i el soroll serà menor. I què ha passat en el dia d'avui? Res. El València continua sent un club en el qual el resum de les últimes 85 hores és que en aquestes 85 hores, és a dir, després de caure eliminats en Europa per l'Atleti de Bilbao i d'encaixar la tercera derrota de la temporada consecutiva en Mestalla, l'única veu que hem sentit en el València Club de Futbol és la de Guillermo, el traductor de Gary Neville un traductor és l'única veu que emana del València. Si la situació ja és de per se desesperada per a l'aficionat que veu com el seu equip se'n va cap avall, ho agreuja més el fet de l'osculantisme i del silenci, fonamentalment de la propietat, que continua en la seva torre de marfil a 12.000 quilòmetres de distància i no pren decisions. i me dóna la impressió que passe el que passe i ho dic amb molt de pesar perquè sabeu que fa mesos que vinc diguent lo del descens passe el que passe la propietat no va prendre la decisió que tenia que haver pres després del ridícul de Barcelona destituir Gary Neville i passe el que passe la propietat no li va donar els galons i els poders al director tècnic per a baixar ese vestidor i cantar-li les 40 a més d'un jeta que se vestir a samarreta del València Club de Futbol. I passe el que passe, van passant els dies. I passe el que passe, el València va diluint-se. I passe el que passe, la por en el carrer és cada volta major. I passe el que passe, cada dia Gary Neville serà més torpe. I passe el que passe, hi haurà més futbolistes que aniran esborrant-se i ja veurem quan se putxen a l'avió de les Palmes. I encara a l'avió de les Palmes és possible que se putxe més d'un però al proper partit en Mestalla, que a més crec que és contra el Sevilla, si no recorde malament, ja vos dic jo que ja veurem quants jugadors s'esborren i dia de Mestalla. Perquè els d'ahir ni tan sols tingueren els arrestos d'una volta no forçar a tope per estar sobre el terreny de joc ni tan sols se quedaren en la graderia. S'amagaren en un garito al costado del vestidor a una tele pero a el partido. Claro. si el amo, ¿qué no van a hacer los empleats? Si els empleats veuen que el amo no apareix, no dona la cara, no posa odre, así ningú apreta, el futbolista que de per se es egoísta, ¿qué va a pensar? ¿Yo? <laughs> a una sala a veure el partit. A mi m'obliguen per reglament intern a estar en l'estadi, però el reglament intern no especifica en quina dependència de l'estadi tinc que estar. I com no especifiquen que he d'estar a la llotja, pues a una saleta... I allí a veure el partit. Mentre els altres, es que eixiren al camp, se tingueren que menjar la xula i les ires del públic. Clar, d'eixos que ells queren, alguns t'importen més que altres. Avui, per exemple, eh, hi ha hagut una foto d'un tuitero agarrada des de molt dalt en la que se veu a, i mira que el pobre està mal, a Rodrigo desolat en la banqueta destrossat després de que l'àrbitre xiulara la fi. I com estos n'hi ha altres que els veus en el semblant, però els veus són altres que també hi al camp, igual els dona eixir al camp que anar-se'n a la platja fonamentalment Fegulí. Cada segon que Fegulí juga és un insult a la plantilla. Però Gary Neville continua comptant amb ell, perquè ell buscava un dretà. I això era la conclusió de l'entrenador. Este entrenador no està preparat per entrenar si m'apuren ni a querubins. Però ens l'hem de menjar perquè és la tria del propietari i me dóna la impressió que o el propietari s'obri més a fer cas a la gent que entén d'això o, el, o al valencianisme l'esperen anys molt fotuts. En un entrenador que amb la soberbia anglesa pensa que ell és l'únic que entén d'això, que l'únic problema que té és la llei de Murphy i que, entre d'altres, cada volta té menys contacte amb Paco i Estaran i té absolutament obviats, per no dir orinats, al delegat Boro i al preparador de porters José Manuel Chotorena, que només és el de la selecció i crec que algo de futbol li podria dir o de la Lliga Espanyola a aquest home. En aquestes mans estem. L'entrenador no va dimitir. La propietat no va destituir-lo exceptuant que d'ací les dues jornades les coses anaven molt mal i el València es clavarà dues o tres jornades en posició de descens. I quan resten cinc ja serà tard. Perquè això ja només ho pot arreglar algú de la casa. No te va vindre cap entrenador de fora. I mentrestant els futbolistes amagant-se en una sala anexa. Avui deia el bon amic i company Rubén Uria, que és matalacer de cor però que és un extraordinari analista, que l'any que l'Atlético de Madrid baixa a segona divisió hi hagué un moment en què hi hagué una reunió al vestidor comandada per Quico Narváez en la qual es va dir als companys, mireu, això ja no és una qüestió de la propietat, en aquell moment l'Atlético estava intervingut judicialment, ni de l'entrenador. O ho traguem tots endavant, s'oblidem d'egos i remem en la mateixa direcció, o se l'anem a segona. Va ser tard, i aquesta reunió arriba tard. Però almenys hi ha una reunió. Jo així no veig a ningú que es puga reunir per a res exceptuant per a tindre la idea de quedar-se en una saleta anexa amb una tele per a no eixir a la llotja i no tindre que ser per pel públic. I és la trista realitat a dia d'avui d'un València en el que a les 11 de la nit, 40 minuts i 23 segons, continua sense passar res. Que Déu mos pille confessats. 11 i 40, les 5 fotos. Gary Reuní, l'entrenador del València, està reunit en les oficines amb Russo García Pitac i després ha mantingut una reunió amb Quinco. Tot continua igual al respecte de la seva continuïtat. Calendari complicat en la seva lluita per la permanència. Els de Mestalla hauran d'enfrontar-se rivals complicats com Barça, Madrid, Sevilla i Villarreal. Tornada al treball. Avui l'equip ha descansat i demà tornarà al treball amb un Gay Neville que fins i xous no viatjarà per incorporar-se amb la selecció anglesa tirant de números. El vestidor del Llevant tira de calculadora per tal de conèixer una xifra més o menys aproximada de punts per abastar la salvació. Com a poc, hi ha que treure tots els punts com a local. Sato dubte per a Galícia. En el partit que el València Bàsquet jugarà diumenge davant el Rio Montbus, el francès té complicada la seva participació per un esquins al turmell esquerrà. 11 de la nit i 41 minuts. Vos recordem la pregunta arroba esports 97 nit. En este cas, la que vos fem en el WhatsApp en el 627 98 és la destitució de Neville el primer, el primer pas per evitar el descens. Fem una pausa i vos sentim. Vinga. Tranquilo coche no se ha averiado. Pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuar de Poblet, Valencia. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 43 minuts, els dilluns, ja sabeu, és el dia de l'oient en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit, amb les nostres, vostres opinions que repleguem en el nostre WhatsApp, en el 62980336 en el dia d'avui, amb els missatges d'àudio, a la pregunta que vos fem, és la destitució de Gary Neville el primer pas per a evitar el descens? Estes han sigut les respostes. WhatsApp-me soc xiner i toca de València. Jo crec que de baixar no. No crec que arribem a, a estos extrems, en l'anglès i en un altre. Per tant, és l'afició en la que es té que pronunciar en tots i cada un dels partits. I siga quin siga el resultat, a l'acabar el, el, el, el partit, tots una veu, com diu l'himne, a cantar-li lo de Betellà. ja. Mira, Manolo, yo sé que tú no te pronuncies ni los que están a favor ni en contra del l'IM. Yo sí, he he de siempre. Culpable salvo per ambiciós, culpable el l'IM per embustero y culpable, y culpable es palmeros. Que si la venta es fa en estas fechas, mira, agarren a salvo del patiment Y al l'IM del calçoteig y es trauen en anda per el cabañal. Bueno, per ahí no, que territorio y granota. Bona nit. Miguel. Hola, Buenas jo crec que sí que l'única solució és, és el que es comencen per, per desfer-se de Gary perquè això ja és un desgavell tant de club, de jugadors la gent està allà que no sap què fer ja és, és indiferent i això és per mi el més greu perquè lo d'ahir va ser ja eh, l'últim de l'últim aunque jo de, ahir ho vaig sentir en el programa molt alt, que <clears throat> després del, del dia del 7 a 0 del Barcelona jo d'aquest home ja m'havia desfet, però clar és que si, així no, el que tu dius no és ningú a, a dir, <laughs> opinar ni, ni diuen què van a fer ni, ni res d'això, entonces bueno, jo, per mi jo crec que sí perquè si no la veritat és que anem a tindre un món compli molt complicat, molt vale, bona nit, adeu Hola, bona vesprada, sóc eh, Nando de, des de València. Eh, ja hem fet tard. Eh, Neville serà un bon tècnic, però d'ací a 10 anys. Ara és un inútil sense experiència. La plantilla és la que és, per un costat xiquet sense actitud i per altres jugadors sobrevalorats que es creuen Maradona i les veig justet per atar-se els cordons. Jo no sé si salvarem o no la categoria, estic acollonit. Lo que sí sé és que n'hi ha jugadors que esperen no tornen a posar-se la camiseta del València. S'han pixat damunt d'ella. Fegulí, Parejo, Piatti, Abdenur, a la grada a vendre Coca-Coles. I de Barragán millor no parlar perquè el pobre no, no dona més. I és el més inútil de tots. Amunt. Adéu. Hola, el meu nom és Gustavo i participe des de Benimodo. Pensa que no mantindre Neville seria el primer pas per a permanèixer en primera divisió, però també haver sigut el primer pas però no caure fet el ridícul d'aquesta forma en Copa, o almenys competir. Que és el primer pas eh, que no estiga Neville? Per supòs que és el primer pas, eh, perquè este home ni peus ni capa. Bonanit, Manolo y compañía. Soy Álvaro, llamo desde Liverpool. Yo creo que una de las soluciones pasaría por tirar a Neville y empezar a encarar la temporada que viene, salvando el descenso con Boro y a ver si de verdad el señor Lim se espabila y nos trae un entrenador decente y no sea un proyecto que nos quedemos tan despagados como actualmente estamos. Un saludo desde Inglaterra. Hola, soy Juan Carlos de Albal y creo que sí, el primer paso es quitar a Neville del, equipo y a ver si solucionamos algo porque si no, lo vamos a segunda división. Gracias. Yo soy Luis de Alcácer y el primer pas pensé que es tirar a Neville y el segundo pas es correr chuaos a garrotar. Buenas, soy Pablo Aldaya y sí, yo destituí a Neville en cada que cree que la matiz es difícil porque no voy ni a agafar este y que ni a eh, este momento complicado. ni tampoc no ningún entrenador. Pero sí, pensar que és un pas important i apostar per un entrenador de deberes, no que no té el carnet. Les 11 de la nit i 48 minuts. Les eh, respostes, les opinions a les 12 i mitja segona tanda en el nostre WhatsApp, arroba esports 90. S'han dit, el primer contingut dels dilluns sempre és la vostra veu i les vostres respostes a la pregunta que fem en el dia d'avui. I la pregunta que fem en el dia d'avui és si és la destitució de Neville el primer pas per evitar el descens. El que sí sabem és que en el dia després reunions i poca cosa més. És a dir, Gary Neville continua en el seu lloc, la propietat no té cap intenció de destituir Gary Neville i, lògicament, l'entrenador, que aixaca tota la llei de Murphy, no té cap intenció de deixar el seu càrrec. Mentre el València continua afonant-se en la misèria, amb una plantilla d'indolents que ahir, torno a dir, notícia que desvenen els companys de Superdeporte, cinc dels que no estaven convocats decidiren que per si de cas ells no eixien a la llotja a veure el partit, no siga que algun xiulet els assenyalara i se quedaren en una dependència al costat del vestidor mirant per la tele el partit. Jo crec que això ja denota la implicació d'alguns futbolistes d'esta plantilla. I parla dels cinc que ho feren ahir, en este cas Diego Alves, Cancelo, Barragán, Parejo i Enzo Pérez. Mentretant, l'entrenador pensa que li fa un favor al València perquè es queda tres dies més. I mentretant, el seu equip no juga res a futbol el problema del València és un problema de que no té futbol, no té una idea, no juga a res, perquè el seu entrenador està incapacitat. És absolutament incapaç de fer jugar aquest equip a futbol. I l'equip s'afona. Això sí, reunions, totes. I avui, més. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues... Eh, hem tingut eh, reunions avui de Gary Neville, amb Suso per el matí i amb Quinco de Vesprada. Sí, hem vist... Eh, ho hem conegut, diferents eh, reunions que ha tingut el tècnic del València, eh, entenc Manol, aprofitant el dia festiu, avui recordem, eh, a Neville se li va córrer també la idea de donar dia festiu als futbolistes Gran que, idea, també. que ja tindran festa divendres, dissabte i diumenge bueno, pues doncs per, eh, si no tinguem poc avui també jornada de descans per als eh, futbolistes, però encara que ell pues, ha tingut dia lliure Manolo, pues, eh, ha estat reunit amb Suso García Pitarch pel mhm. matí en els eh, despatxos de les oficines del València Club de Futbol, Suso García Pitarc, que ja en dies que està Paterna, ja en dies que està a les oficines, bueno, avui estava en les oficines, en la plaça de l'afició, la, de l'edifici del València, ahir ha coincidit amb el tècnic del conjunt de Mestalla, Gary Neville, i de vesprada s'ha traslladat diríem que a la, a la cera d'enfront, Manolo, <laughs> Neville no. serà anat des de les oficines al Westin i allí ha mantès una altra reunió amb el conseller delegat de l'entitat, que no és altre que un dels homes de confiança de, de Peter Lim. Quinco. Que és eh, Quinco. Per tant, pel matí amb Suso i després de vinar de vesprada en companyia de Quinco. Suposa, Manolo, suposem, que han estat parlant del futur del tècnic. El tècnic així és eh, reaci a parlar al voltant del seu futur, s'aferra als cinc mesos de, de contracte que, segons ell, li va firmar el València en un primer contracte quan el va contractar uh mhm. -huh. per a substituir eh, Nuno. No vol parlar de dimissió, però tampoc parla de continuar o tampoc parla de eh, renovar. Aire ir en Anglaterra, i li ho preguntarem en roda de premsa, sí, una informació que deia que el tècnic estava eh, disposat a no continuar, que així no estava a gust, que l'ambient s'havia enrarit, que no li agradava i que a partir d'ahir, quan acabava la temporada, ell havia pres la decisió de no continuar. Li van preguntar en roda de premsa i va riure's d'esta informació que hiciera ir en un mitjà de comunicació eh, anglès. Te sembla que no la podem sentir quan feies tu la pregunta precisament de la, pregu de la informació que hi reflectia el Daily Mail? solo puedo concentrarme en el trabajo que hay que hacer mañana en la ciudad deportiva. Lo demás son decisiones del club. Hoy en Inglaterra se publica que usted tiene decidido no continuar como técnico del, Valencia porque aquí no está a gusto. Me gustaría saber qué credibilidad le da esta información. Gracias. Lo publica Daily Mail en el día de hoy. <laughs> no hay credibilidad, entonces. No, ni siquiera había leído el artículo. Me hablas de algo de lo que no tengo ni la menor idea. Esther Neville ahir, uh mhm. -huh. quan la informació hi en Daily Mail. El que passa és que avui, Manolo, aquesta informació hi en un mitjà de comunicació que entenc que no li farà riure al tècnic, com és... No, eh, sí, a este li fa molta gràcia tot. Com és eh, The Guardian. Ja parlem de The Guardian i parlem del Daily Mail, Uh mhm. -huh. Podríem parlar de dos extrems oposats del periodisme eh, anglès. Un més sensacionalista, el Mail, i altre més eh, serio, més rigorós, que és The Guardian. En The Guardian Wii apareix la mateixa informació, que Neville no està així a gust i que quan acaba la temporada ell ja ha pres la decisió de no continuar. No sé si sobre això Manolo han estat raonant primer este matí Suso i Neville i després Quinco i Neville, però és una informació que comença ja a manejar-se, així no, en, en Anglaterra. I ja saps que al voltant del València, primer la informació eh, habitualment, I fora. segona quan és fora sempre. Portugal, abans i ara Anglaterra. Correcte. Després arriba, sí. Eh, més enllà d'això, lògicament, hem de parlar també de més coses. I entre altres coses està el que, si se'n recordeu, ahir, en, el, en la prèvia del partit, ja vos contàrem que el que un servidor havia tastat en l'entorn en les últimes hores ja no era Neville va continuar l'any que ve. Ja era creguem que no, que la propietat a la fi no va renovar, vol dir, ja en el club, en algunes dependències del club, encara que sembla l'última paraula de Peter Lim, ja comença a sonar el fet que no va continuar Gary Neville. El que passa és que jo crec que esteu tan farts que esta notícia que fa dos setmanes vos haguera aliviat, ara no vos alivia. Vull dir, ara el que voleu és que el tiren ja, ja de seguida. Este matí, Alte Diari, una miqueta més sensacionalista, com és de Sant, venia a dir algo així com que Neville havia retardat la seva incorporació a la selecció anglesa per a salvar el seu càrrec en el València. Què està diguent se en Anglaterra de les últimes, dels últims dos fracassos de Gary Neville, Europa League i la tercera derrota consecutiva en casa de que Mestalla ja ha esclatat i de la seva incorporació tardia. Què pensen eixos 60 milions d'anglesos? Tots no ho sabem, però sí que se parla amb la premsa d'allí perquè li volem a preguntar al company del International Business Times i corresponsal de l'AS, Eduardo Fernández Abascal. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero que queremos saber es qué se está hablando en Inglaterra alrededor de la figura de Gary Neville como entrenador del Valencia Club de Fútbol, de su sonoro y estrepitoso fracaso como técnico del Valencia y del hecho de que haya retrasado la incorporación tres días a la selección inglesa en una clara maniobra de eh, evitar mucho ruido teniendo en cuenta que en España el jueves hasta el Tato se marcha de vacaciones. Pues sí, bueno, os, cuento un poco. Lo que más ha sorprendido es precisamente eso, ¿no? Porque eh, manifiesta un poco la, inseguridad y el despropósito que ha sido prácticamente desde el primer día el periplo de, Gary Neville en el, en el club, en el, en el Valencia, porque aquí sobre todo se hacían eco de declaraciones de Gary Neville la semana pasada diciendo eh, en cuanto se acabe el partido del Celta, yo vuelo con la vuelo para Inglaterra, me incorporo con el grupo y empiezo a preparar los partidos de, amistosos contra Alemania y Holanda, que no son moco de pavo, que son dos, dos partidos importantísimos dentro de, que sean amistosos, ¿no? Y, y, de repente, pues de la noche a la mañana, cambio de, de, pues, pues, lo que lo que ha sido Neville, ¿no? Durante su tiempo en el Valencia. Eh, lo veíamos hace poco desde aquí, que también sonó mucho, aquel eh, cambio de, de, Negredo contra el Atlético de Madrid, que de repente cambia de, postura simplemente porque la afición se lo pide. Y eso es un poco pues lo que, lo que ha sido Neville, ¿no? que demuestra que, no sabe lo que, lo que está haciendo, la, inseguridad es total. Está siendo muy criticado allí por la, por la prensa local, porque además eh, yo pues imagino que mucha gente tendría ganas porque era comentarista en la tele y ahí daba lecciones magistrales desde un despacho con una pantalla, pero cuando la toca mover eh, eh, jugadores de verdad sobre un terreno de juego, la verdad es que eh, ¿Sabéis lo que pasa? Que, que, aquí tiene muchos amigos en la prensa también, entonces eso eh, pues le ha ayudado a que haya muy pocas críticas en, los medios. Él era eh, la voz más importante de, Sky Sports y era también sus columnas en el en The Guardian eran referencia, ¿no? Los los lunes aquí. Entonces dentro de los de los periodistas ha encontrado pocas críticas. Eh, en la afición, pues era también un hombre querido, sobre todo en los seguidores del Manchester United, pero también era una leyenda del fútbol británico en general. Y tenían fe, tenían mucha fe en que, en que le fuese bien en Valencia, porque aquí se pensaba eh, pues que podía ser el entrenador futuro del Manchester United, en el caso de que pues lo de Luis Vangal, como, <laughs> como parece, vaya a acabar también eh, fatal, o incluso decían que fuese el sustituto de Roy Hodgson en la selección inglesa. Entonces, por ahí pues les ha pillado un poco desprevenidos y, el, fracaso que está haciendo su, su periplo en el Valencia, pero eh, tampoco hay unas críticas feroces como las que como las que hay allí en España. En la afición pues es distinto, eh, sí que se en los pubs, en, en, la, calle, sí que se escucha pues diciendo que lo, del fracaso de este hombre en, Valencia es, tremendo, ¿no? Y en la prensa, pues hoy sí que nos despertábamos con titulares llamativos, no tanto en la prensa sensacionalista, en el diario de San, en el Mail, que, que los esperas como ya en, el The Guardian, que en el que ya se, se, confirma. The Guardian es un diario que eh, podemos decir que es muy del entorno de, de Neville, como tú has dicho, allí firmaba columnas y el hecho de que hoy ya The Guardian hable abiertamente de que eh, el entrenador no va a continuar, eh, yo creo que es muy significativo. Que, hay que, tener en cuenta quién firma la noticia, que es el, corresponsal de, The Guardian en España. también hemos hablado con él alguna vez, sí. Por eso, es un periodista de muchísimo prestigio y vamos, si ha firmado esta noticia es 100% eh, <laughs> verdad que, que Neville pues aunque de cara al público no lo quiera confirmar, su idea es evidentemente la de abandonar el Valencia a final de temporada. A final de temporada. En ningún eh, momento se plantea, según los medios de aquí, eh, la dimisión eh, antes de, que finalice la temporada. Y el hecho de que el entrenador, como decíamos, no tenga ninguna intención de dimitir, pero haya, haya retrasado su incorporación a la selección de cara a eh, a la selección que es, es, el equipo de todos los ingleses. Hay un sentimiento de selección mucho más arraigado en Inglaterra del que lo hay en España, pese a los últimos éxitos. Eso imagino que, como poco, habrá, habrá levantado alguna suspicacia como os decía, más entre el aficionado que entre la prensa, ¿no? En el aficionado, pues sí, aunque, aunque la verdad es que la afición eh, ese arraigo se, se, está perdiendo cada vez más. Ese arraigo con la selección que comentabais, pues la gente ya se ha cansado un poco de ilusionarse cada Eurocopa, cada Mundial y luego llevarse un batacazo tremendo. Y entonces la, la selección inglesa, la verdad es que ya no se sigue igual. Pero sí que, que pues se piensa, dicen, pues ha intentado quedar bien con, con el Valencia y al final eh, lo que ha hecho es quedar mal con el Valencia porque ya estaba tan mal que eso no hay quien lo solucione y mal con nosotros, con los ingleses, porque, porque bueno, es un poco dejar de lado a... Eh, pero es que el, el, despropósito es total, ¿no? Porque eh, comprometerte con un club como el Valencia, que no es ir a un cualquiera, en tu primera experiencia profesional y, y seguir eh, con el puesto de, de seleccionador inglés, es aquello como aquello que quiso hacer Mourinho en su día en el Real Madrid, es el seleccionador de Portugal y, y dirigir el Real Madrid, ¿no? Pues es un poco eh, que no tiene ningún sentido. Y, y, pues ahora pues se ha confirmado, se ha confirmado, eh, primera vez que tiene que ir con la selección inglesa y con las circunstancias, la situación de crisis total que hay en el Valencia, pues ha tenido que cambiar sus planes una vez más, eh, retrasar su incorporación a la selección inglesa. Fijaos que la selección eh, viaja a Alemania el viernes y va a llegar Neville, pues nada, el jueves eh, <laughs> se va a ver con los con los jugadores y, para allá que va a ir sin ningún tipo de preparación ni nada. Comentaba hoy también el, diario de Telegraph, además el, editor jefe firmaba la noticia que había llamado a, Roy Hodgson, eh, su relación con el seleccionador es muy buena y que bueno, le había <laughs> poco menos que rogado que, que le dejase quedarse unos días en Valencia porque pues porque no le quedaba otra, ¿no? Eh, me parece que era el Daily Mail el que titulaba, lo tengo por aquí, algo así como eh, Neville left with no choice, eh, que, que, no le ha quedado otra que, retrasar su viaje a Valencia. Que algún el no, mira, no te empochan ahora, no te puedes ir ahora. Claro, claro. Está claro, claro. y, no, incluso que, que, que se oliese que si, no se quedaba en Valencia unos días más, pues que el despido podía ser inmediato porque ya la afición que explotó ayer, pues, pues ya hubiese sido el, el acabose, ¿no? Muy bien, pues eh, Eduardo Fernández Abascal, imagino que seguiremos en contacto porque ahora eh, yo creo que todo lo que sea futuro de Neville se va a mover más de manera directa en Inglaterra que en España. Así que estaremos muy en contacto, ¿de acuerdo? Pues muy bien, aquí estaremos. Perfecto, gracias a Eduardo Fernández Abascal, compañero del International Business Time y también eh, corresponsal del Diarias. AS. Eh, Folgado, está de la, de la noticia que we eh, que esta para poder en en edición digital del The Guardian y más o menos la traduida traduida, ¿qué ve a decir? Pues <clears throat> Manolo ve a dir que eh, el València voldria oferir-li un nou contracte, voldria que continuara Neville vinculat al, uh -huh. al conjunt de, de Mestalla per eh, bueno, pues, bona relació que existís entre Peter Lim i el tècnic del València, però que el tècnic té decidit que una volta concloga la, la temporada eh, no va a continuar conscient de que resultats suposen pues, que el seu treball, així com a, com a tècnic del conjunt de Mestalla, pues és, eh, és roïn. Parla de que hi ha programada una reunió per a abril per a valorar la seva continuïtat, però que la decisió de Neville és la de no eh, continuar conscient de que el seu treball avui en dia no és bo en el, en el València. No, no és bo, per dir-ho d'alguna manera. Ho publica The Guardian, eh, mitjà de comunicació afí a Neville. En el publica, qual col·laborava Neville. I, i ho publica Sid Lowe, que habitualment està eh, a Mestalla cobrint les rodes de, de pressa postpartit, uh mhm. -huh. generalment. Aquí alguna volta hem escoltat en esta sintonia que manté bona relació amb el tècnic i que coneix eh, el tècnic. Per tant, Manolo s'obri des d'Anglaterra Anglaterra la via de que, la via de que Neville no va continuar. De que el tècnic no va continuar. Ojo, quan... A partir de l'acabe la temporada. acabe la temporada. La seva intenció és la de acabar la temporada, salvar la temporada, ara ja pues, eh, aconseguint simplement la, la permanència, però, segons The Guardian i Sid Lop, eh, té decidit ja el tècnic que no va continuar una volta concloga la temporada. En tot cas, reunió per a decidir el seu futur entre Neville i la propietat en el mes d'abril. Perfecte. Per cert, eh, la única opció que el València poguera fer fora l'entrenador és que caiguera en jocs de descens però ja a 3-4 jornades abans la València no cauria en jocs de descens mirant en compte com van sumant la resta però a 3 o 4 jornades de la fi qui va fer-se càrrec d'això? o Paco Allestaran o Boro, no hi ha una altra Saba, el calendari que li resta a la València eh, com a mínim és preocupant Sí, el calendari és, eh, és preocupant per al València el calendari és, eh, és dur, Manolo els oients també se l'estan recordant en, els, eh, en el Twitter, uh -huh. però quan torna la Lliga el València se'n va a l'insular Canari a jugar davant eh, les Palmes. Posteriorment rebrà en casa jornada 32 la visita del Sevilla. Acte seguit espera el partit davant el Barça. Posteriorment, jornada 34, el València jugarà a Mestalla davant eh, l'Eibar. Jornada 35, visitarà el Getafe. Jornada 36, ojo, perquè este duel, Manolo, també serà d'aquella manera. El Villarreal visita Mestalla i hi ha comptes pendents, molts, entre el Villarreal i el València. Hi ha qui pensa que si el Villarreal te té que tirar una mà, no te, la va, tirar. te la va tirar al coll, i aquí pensa en el València... Recorden fa tres anys el gol de Jonas. I aquí pensa en el València que això, perdó, ja. que això va ocórrer, però és que després del Villarreal a la jornada 37, el València jugarà en el Bernabéu davant el Real Madrid i tancarà la Lliga Mestalla davant la Real Societat. Este és el calendari del València. Las Palmas, Sevilla, Barça, Eibar, Getafe, Villarreal, Madrid i Real Societat. Diria, o els jugadors fan pinya i ho treuen a sonda, però és que els jugadors, si ells cinc s'amaguen en un quarto al costat del vestidor per a veure el partit i no ser increpats des de la graderia, de què vas a pensar que el vestidor va arribar a això. O un futbolista que té molèsties per a no estar uh mhm. -huh. eh, ahir en l'estadi de Mestalla, però que avui no té cap tipus de problema en agafar, en amb la en agafar un avió i anar-se'n amb la, amb la selecció de Brasil, que és Diego Alves, encara que també és el que Cancelo lesionat, se n'ha anat a que el veig el metge de Portugal i, ha tornat. I que és obligat. Però, eh? clar, I que és obligat. Però, no però una altra, qui li va dir a Diego Alves que no vaig amb la selecció? L'entrenador, mm. que està amb un bitllet per anar-se a Anglaterra? Folgado, a més de tot això, d'internacional, precisament, com, com anem? Com està el tema? pues, entre lesionats i futbolistes internacionals, Manolo, pues, eh, en quadre, no? Paterna va estar en quadre esta, esta setmana. Recordem que eh, Alcácer va jugar dos compromisos amb la selecció espanyola, 24 de març davant Itàlia, 27 de març davant eh, Romania. Ojo a Gallà, que estava convocat a la selecció sub-21, futbolista que no ha viatjat. Sí, Santimina, la selecció sub-21 juga el dia 24 partit classificatori davant Croàcia per a l'Eurocopa de Polònia 2017. Eh, Demà, per cert, proves per a José Luis Gallà que probablement van indicar trencament fibrilar i tres setmanes, tres, quatre setmanes de baixa depèn per a José de la, Luis de, Gallà. Depèn de l'amplària d'aquest trencament, tres o quatre setmanes de baixa. Correcte. André Gómez, convocat amb Portugal juga el 25 davant eh, Bulgària i el 29 davant Bèlgica. Mustafi també té dos compromisos, davant Inglaterra el dia 26, davant eh, Itàlia el dia 29... Què li dirà Mustafi quan veja a Neville en la banqueta visitant? Se'ls va trobar, <laughs> efectivament. Hi ha un eh, Alemanya-Anglaterra eh? a Berlín el 26 de, de març, Neville contra eh, Mustafi. Diego Alves i Matt Ryan. Alves amb Brasil, partits corresponents a l'eliminatòria sud-americana per al Mundial de Rússia 2018, ja davant d'Uruguai i, i Paraguai, també davant, sí, exacte, davant d'Uruguai a Brasil, després davant Paraguai, en Asunción, Austràlia amb Ryan, que té dos cites, davant Tajikistan en Austràlia. Tajikistan. I davant Jordània en Sydney, i Aymen Abdenur, Manolo, també altre dels internacionals del València, que jugarà davant eh, Togo, 25 de, de març, i també davant la mateixa selecció Togo el 29, eliminatòria de classificació per a la Copa Àfrica 2017. Tanquem amb Sofian Fegulé, que també té dos partits de classificació davant eh, Etiopia, el 25 i el 29. És a dir que sense Alcácer, sense Mina, sense Andrés, sense Mustafi, sense Alves, sense Ryan, sense Aldenur, sense Fegulí. Vuit internacionals als que tens que sumar-li eh, futbolistes que estan lesionats, com Enzo eh, o Cancelo, ja en serien 10, uh -huh. Barragán 11, Parejo a decir, en cuadro, esta semana el treballant el entrenador que se va fuera, a Paterna, que se va fora, efectivament. Folgado, alguna cosa més? Ha parlat uno? en, uno. En un foro... Paran uno a Portugal. A Portugal. En un foro de... De entrenadores. De entrenadores, de técnicos. Sí, tuiteros no, pues no va a ser en el. en la, Vull dir, la cadència que duia no, dir, no, no donava per a un foro de Twitter. Però bueno, parla bé del València, Manol. Sí, parla bé del València. De la seva experiència. Bueno, i saps que les paraules, les seues paraules sempre són molt mesurades. Ha dit que sempre va estar vinculat emocionalment al, al València, diu perquè va suposar un pas molt important de la seva carrera. Efectivament, va ser el pas més important en la seva... En la seva... Bueno, el pas més important de la carrera de Nuno és fer-se amic de Mendes. <laughs> Diu que està oberta a qualsevol cosa en relació a ofertes, siguen el país que siguen, uh mhm. -huh. però que de moment pues, no té cap tipus d'oferta per a continuar. També respecte a la situació del València, dit Nuno Manolo que té la eh, certesa, la seguretat de que amb la qualitat que té la plantilla no va tindre problemes per a salvar la, la categoria. Pues mira, ara, si la València no baixa a segona, li ho haurem d'agrair a Nuno. Les coses com siguen, perquè aquests és els punts que va fer Nuno este equip no se'n va a segona, perquè si és per les que ha fet el senyor Gary Neville, pff, pagué les presses, que diria... A que hi alguna cosa més? No, no, res, prou tema per a Gallat també per a Siqueira. Uh -huh. Lo de Siqueira, Manolo, ja contarem ahir. Va patir una, una molèstia, se va assustar, va demanar el canvi. Sembla que Siqueira no té res afectat. Si Gallat Gallà, demà se li detectarà, desgraciadament, un trencament. Sí, Siqueira està assustat, lo que estem, la resta és acollonats. Folgado, gràcies. Adéu, Manol. Agarra del fort del campanero, que avui ens ha enviat Fernando una, una caixeta de panguila. Sí, senyor, agrair-li el detall, Manolo. Com sempre, fort del campanero, detall, en Pasques, pam, caixeta per a la gent d'esports. Sí, senyor. Quan estàvem en Radio 9, en Radio 9, i era que estem en la 9 de No falla mai. No, no falla mai, mai Fernando no falla Campanero. Eh, el fort del campanero de Adebelí, que a més, eh, eh, els panquimaus i les coques que fa de panses en naus són espectaculars. Agarra, Folgado. Agarre, Agarra, por Doche y Doche, venga ya, al debate, a la tertulia y análisis. 97 nit, La Tertúlia. es el espíritu de la contradicción, 12 Falta que a Folgado li diguis, que es perquè se'n quede. I <laughs> li que no, que yo me marxat, tranquil. tranquilo. <laughs> <laughs> Folgado, vete ya. Folgado, vete ya. Folgado, vete ya. Sabrás com uno que yo me sé, no me lo han hecho, eh? Veus? El espíritu de la contradicció. Vicent Pérez, Elevant de Televisión, el murciélago, ¿Qué tal? Bona nit. Bona nit, Manolo. ¿Cómo estás? Molt Bueno, pues ya es. eh? Sí. en la que está cayendo. Compañía de Bein Sports, Cristina Bea, ¿Qué tal, Cristina? Bona nit. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí dispuesta a analizar la situación. Que té molta de la que tallar, igual que el director de Superdeporte, que avui es en el café, Julián Montoro. ¿Qué pasa? Buenas nit. Hola, buenas nit. <laughs> ¿Dónde está el café? No, no, mira, avui no. Avui no toca cafè? S'ha quedat ahí. Bueno, pues... Es, pues està ja... constipat, Montoro, està constipat. Humor, humor anglès n'hi ha, sí, eh, molt. Sí, vols dir? No? bon anglès. A tu te fa gràcia el que ve d'Anglaterra? Folgado vete ya, Folgado vete ya. es humor o, o qué pasa? No, pues Folgado se va. Folgado, folgado se pira. Eh? Folgado el tiempo, buena cara. ¿no? Folgado, home, eh, a veure, jo estic, i ho dic des de fa mesos, si hi hagué un moment en què semblava la que la cosa repuntava, però jo torne a estar molt assustat, perquè jo veig el calendari, al València li fan falta dos partits, és que no li guanyes a ningú. no le digo a ningú, el València 34 puntos, necesita como al mínimo 40 para respirar. Y yo veis que este equipo es incapaz de traer dos victorias, eh? Ahora matéis. es que, sí, eh, el señor Neville Ayrton hace la de siempre. Primer, va a hacer molta gracia la columna de, de Julen Dewey, que sembra que la han agarrado para hacer el vídeo d'avui del día después, la de la Jay de Murphy, no sé si ah, no visto el vídeo del día después. Pues para la... en cadena a, rel de la llei de Murphy, que és eh, la columna teua per la roda de premsa d'ahir de, de Neville, eh, treuen diverses lleis més que se van complir en el partit d'ahir. Te'l recomano que, que el veges. Eh, per cert, hi ha una imatge una volta, una volta més molt cridanera en el canvi de Paco, que en el camp, en el camp no s'ha donat en compte, perquè ara s'està ahí damunt, que és que quan el canvia, Paco Alcácer li fa una senyalada de, home, dos davanters, i Neville li tapa la mà simulant que li, li pica les mans, a Neville i però deia eh, ixa de Murphy de la que, de la que eh, parles eh, jo ja no me la crec i el problema que veig és que el València per joc eh, ahir en la llei de Murphy volta paro tot, vol dir una altra volta que són 70 minuts en els quals el València tal, però no compta que en aquests 70 minuts el Salta tira 3 voltes al pal i que Ryan fa una parada que en una, en una manota miraculosa trau el 0-1 ja en la primera part. Vull dir, a la fi el problema bàsic, la por que jo tinc per abastar aquestes dos victòries que donen els 40 punts i la salvació és que aquest equip, com deia sempre en la, en la retransmissió, és una improvisació. Aquest equip no té futbol. I això és a mi, perquè si aquest equip tinguera futbol, dius, mira, tenim futbol i tal, dos partits estraus Pero si el equipo no té futbol, el entrenador no té ni repajolera idea per on va. I avui, per a mi, el tema del dia del el públic superdeporte que és cinc futbolistes que no estan en la convocatòria, que dos d'ells, i això me la xuve, i ho diu Manolo Montal, i me dona igual si no me tornen a parlar en la vida, si van buscarme para dirme cosas, si el club me dona igual. Hi ha dos futbolistes, dicho sin que jo tinc confirmats que si ahir el València té una final de la Copa de la UEFA i els dos futbolistes estan en el camp, que són Diego Alves i Dani Parejo, donen noms i cognoms. Jo no m'amague. Ells sí s'amaguen. En un salonet, al costat del vestidor, diu, home, el reglament de regim intern diu que hem d'estar en el camp, el que no diu el reglament de regim intern és en quina dependència. Ale, ama clar, si el amo s'amaga, què no van a fer els seus empleats? Pues amb tot això ho poses en una coctelera, veus que resten 8 jornades que estàs enfrontar al Sevilla, al Barça, al Madrid, al Villarreal, que t'està esperant des de l'any del gol de Jonas. T'estan esperant. I en perdó, jo m'acollones, senyors. Jo, està, jo també, Manolo, ahir estàvem en la cabina i, i ho deia, dic, no té bona traça el partit, no té bona traça el partit, eh, queden canvis de Berizzo, que Salva diu, es que mira la banqueta que té el Celta. Al final eh, revoluciona eh, Berizzo. També és de veres que jo crec que ahir el partit el palma Neville. O sigui, vull dir, Neville és el que fica al València nerviós amb el canvi de, de primer el de Rodrigo, que era l'únic el único que ocasiones. estaba en y el único que se veía en frescura, el lleva el sati. Sí, pero es que la ley de Murphy que publica hoy Julen, es que me queda en la ley de Murphy, eh, eh, Mosfa desviar-la... Eh, eh, desviar tampoc, però tapa dos o tres frases absolutament bestials de la roda de premsa. I una és la del canvi de Rodrigo quan diu que ell no mira el rendiment per a fer els canvis. Que la comentarem. Escolte, escolte, Pues mire, ¿y vostè què collons mira? Mira, que si quieres que rei, quieres dreta. O és que ho digui, sí, no? o almenys el traductor. Jo és que este matí m'he molestat en escoltar-me en anglès la roda de premsa per dir no pot ser que, no pot ser que digueris barbaritats perquè és que n'hi havia unes quantes barbaritats, una era Isa i ho diu, <laughs> evidentment, l'altra era de los, los 60 milions contra los 3 milions, que també ho diu en la roda de premsa, i per a mi és un menyspreu, rotllo. Absolut. És que me sabe mal i por estos 3 milions me quedo. És no? Pues, tio, no, haver-te pirat, però no tornes. Vull dir, perquè és que per fer un entrenament demà, que avui damunt és lliure, perquè si damunt de 8 es tanques en la mateixa saleta on ahir se en el 5 que de Belago Superdeporte, tanques ahir als 20 i pico a que vegin los horrores del partido, però no, avui dia lliure. Alguns agafen la el David i van a Roma. Una cosa, també te vaig dir una cosa, Vicent. Sí. Estic fart de les sessions de vídeo. Però si és postureo, Manolo, a... és que la gent està en sa casa... Fa... Treba... Lo que o, té que fer el... l'entrenador és treballar d'una punyetera volta en l'equip en el camp. El que està en la fàbrica dirà, i jo quan lliure? y estos están ahí cobrant una millona, fan el ridícul diumenge a diumenge i lliuren. I el que té que fer el entrenador és pensar-se que és nostre senyor i sentir a Paco i Estarán que cada volta el té més apartat. De fet, ho hem contat des de migdia en el Murciélago i ho tornem a contar ara. El dia del partit del Llevant a Oriols, que no hi havia lloc per a tots els tècnics en la banqueta, Gary Neville decidís deixar a Paco i Estarán en la llotja. O sigui, el tio que ha vingut en teoria, segons tots, per a millorar la comunicació, per a explicar-li a un futbolista en 15 segons quan va ir al camp el que té que fer... Encalat a la grada. A la llotja. I ahir no sé on estava. Cristina Bea, igual, pot, pot dir-nos si el va veure eh, baixar per la banqueta en algun moment del partit, Cristina. Jo ara mismo te diria que no. No estuve tampoco todo el tiempo pendiente, Entonces, però... Ha vingut pa... no. Algú me pot explicar per a què se fitxa Paco i Estaran quan les tres premisses que li dona Gary Neville a Dan Ashworth, director tècnic de la Federació Anglesa, quan des de Singapur li diuen, mira, anem a posar-li rodetes a la bici, que si no la bici va a terra, ja que diu, vale? Però les rodetes destrié jo. I parla en Dan Ashworth, director tècnic de la selecció anglesa, notícia que tenim confirmada, i li diu, volem, vull un, una llista de tres tècnics, una terna, que parlen perfectament anglès, que coneguen la Lliga Espanyola i que sàpiguen el que és el València. I ell d'aixòs tres tria Paco i estaran. I ara Paco i estaran, ja no el viu amb els ulls, fora. Té orinats a Boro i a Ochotorena. Vull dir, també l'entrenador tindrà que eh, eh, tant que diu de la cultura eh, hispana i de, de plan d'espanyol i que si tots parlen espanyol escolta, però vostè què fa? perquè és que ja estic fart de la, de la tonteria del vídeo no, a treballar en el camp ja estic fart del vídeo és que este equip se'n va a barrancar baix, senyors Perdona, sempre, que t'han tallat. No, de, a veure, bueno, dels altres entrenadors és evident que, que eh, són comparsa. És que el, el, el moment de de tipus canvi de Negredo, el dia de Madrid i tal, consulta, però jo veig que paren el germà, vull dir, en els altres ja cada vegada... Aire, el canvi, eh, les imatges que han desvelat Cero Movistar també, és que Clar. el canvi de Paco fa aixina i és el germà que li diu Paco. I és el, el que sale a dar les òrdenes, o Phil o Gary. Que crec que el germà no té, i parla ara mateix sense... Eh, no recordar la... És el que no té carnet, no?, per estar en, en la banqueta. O sigui, sea, titulació per estar ahí. Pues està ell i no està allà estaran. Que està en la grada. Pensem, parèntesi, que no se m'oblida, una salutació a Maria, oient fidel de... Saluda, que t'has nit que està escoltant-nos i m'ho ha dit i mira, se m'ha... Maria, gràcies per estar aquí cada, cada nit. Digues. Sí, sí, se dorm en, en Manolo Montal. bueno, pues... Eh... <laughs> Cuidado que el dia que vas conèixer a la meva dona tingui una... <laughs> En ixa, no? de problema en ixa frase. Sí, sí. No digues que s'adorme. Lo de mechite... Tar... No, no digues que s'adorme Manolo Montal. Perquè... <laughs> Després te contaré, després te contaré la historia esa. Després te contaré en els últims minuts, en els últims minuts. Si vols dormir, crímenes imperfectos. <laughs> o sea... Te dic una cosa, després de contaré la història sencera, vale. que la meva dona encara no s'ha repost. Fora d'antena. Vinga. Avui, si algú sabia dormir, l'has despertat, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, a trompaix la, la, la taula, de, la taula així de l'estudi està tremolant. O sigui, <laughs> Arturo ara està preocupat pels micròfons. Perdona, jo no sé vosaltres, però jo és que estic acollonat de veritat. Llevamos semanas hablando de la misma situación, de si hay puntos suficientes, de si el descenso. El problema es que luego llega un partido, se sacan los tres puntos como pasa siempre y se pasa página hasta la siguiente catombe, que es muy próxima, como está pasando toda la temporada. Desde luego son seis puntos, son 24 lo que quedan por delante, ocho partidos en los que en la primera vuelta no has conseguido ganarle a ninguno de esos rivales. Con lo cual la cosa pita complicada, porque el que no se está jugando el título se está jugando la Champions o el que no eh, bajar. jo veig, este matí el Murciélago deia, jo veig factibles, o sigui, a veure, jo soc molt negatiu, eh? I mira que sempre soc optimista, però soc prou negatiu. Jo veig factibles tres partits. El pròxim és un d'ells, perquè n'hi ha un paro de lliga, mm. i mm. això sempre desconcerta a, a, a qualsevol equip, o sigui, o, o reactiva a lo millor a, a, al València. Vull I un dir, rival al que ja li has ganat si la Copa... Si els partits estan. Els partits <laughs> estan. No, sí, avui n'hi ha falta que estigues tu. Sí, sí, clar. En els partits. ¿En el de les Palmes, el de les Palmes veig que el València en una versió mm, mediocre pot treure-lo. També es juguen en un nerviosisme he de veres que són canaris, tenen altra sang, eh, <laughs> jugadors com Jonathan Viera semblen ara mateix Leo Messi, o sigui, vull dir, eh, Quique Setién està fent jugar a futbolistes que són vinga i estan jugant, però bueno, possiblement... Le ganaron al Villarreal hace unas jornadas. jo firmaria un empat. Després, ja tenim un punt. Els partits d'Eibar i Getafe el València els ha de treure. Si palma i sóc partits, el València està mort. És així de clar. Avui ha sigut l'horari per set de l'Eibar, ho hem dit en el Montilago. Sí, dime mm. és dia 20. Que, que, que té tela, que jugues en un horari Champions... Mm Jugant jugar de la permanència. de la permanència, en horari Champions. Uh -huh. Això va passar en Mestalla. I recorda que hi partit del Saragossa, sí que de veres que estava Boro i n'hi havia ese alicient de que va ficar a quatre futbolistes que tenia que ficar en el seu puesto. I, i al final els jugadors tragaren el partit. I se Osasuna, uh -huh. la famosa temporada de Koeman però aquí si està Neville, si està Neville esta temporada encara, dubte que el València guanye. Julen, que encara no has parlat quasi del tema. Uf, es que son tantes cosas. tu. ¿Tú estás acollonit o no estàs acollonit? Si algo tenía el partido de ir, eren traces. Jo pensava que anaven a guanyar, eh? A mi me dona la impressió de que havia un moment que el Celta estava com que s'anava a deixar anar. Es que semblaba eso, Julen. Semblaba. Al principio de la segunda parte nada más, pero 10-15 minutos Después, muy agarrar en una micro. Resulta, resulta, resulta que al final del partit, quan cap del Valencia parla, sí que va a ir Hugo Mayo y se va a pegar la vacilada de que estàvem ahí esperant sí, el nostre moment. era el plan, era el plan. Estàvem esperant el moment pero, pero, porque sabían perquè sabien que andábamos a guanyar segur, no? Y mm, probablemente sí, a veritat, no? Mm. Probablemente sí. probablemente habían visto el partido. Probablemente habían visto el partido del Atlético el 0-3. Yo creo que podía ser perfectamente el referente, por lo que además luego eh, nos dicen en la zona mixta. Sabían que el Valencia se tenía que venir arriba sí o sí, que van a dejar algún espacio más y que los iban a intentar aprovechar. Pero también tuvieron tres oportunidades en la primera parte que podían haber acabado un gol. Es que... Palo, mano de Ryan, etcétera. O sea, era la segunda parte como podía haber sido la primera. Es una parte importante de lo preocupante que es. que que, bueno, que no és ni molt menys el teu pitjor partit, si llevem aquests 5 minuts de, del final de sempre, uh mhm. -huh. però no arribes. I això és la realitat, que no arribes. Que, que... I altra realitat que és que a la majoria de jugadors que tens en el camp tampoc li pots demanar molt més. És mm. És que jo ho dia, eh, eh... ho dia ahir i ho dia este matí. És que a Neville només li queda confiar en estos, eh? jo, en els que han renovat contractes i en els que venen en, Vitora de consagrats, a ells ja verem. A una, a una sala anexa a el partit per a no, per no deixar-se vore. Tu tenies que planificar una temporada mm, per a fer un equip millor que el de la temporada passada. Correcte. I, mm, i no ho feres en el seu moment i ni a Chors, que per la raó que siga s'han anat set han anat caient, uns uh -huh. per mhm. lesions, altres perquè no, no, no han fet una, una temporada bona i, bueno, i el que tu has portat per, per, per, a, per a eixa, per a eixa contingència eh, són els jugadors que estan. A Mina no li pots demanar més. A Danilo no li pots demanar més. Mm, prou és que, que, que pareix que, que són jugadors que, que de cara al futur sí que, sí que en més partits i en més experiència mm. sí que, te, sí que van a ser bons jugadors, no? però ara mateix ahí en la situació esta mm, si no eixen és que tenen que eixir mm, alguns dels que ahir no eixiren eh, a donar la cara ahir davant de la gent uh -huh. si no apareixen uns quants d'aixòs eh, pues és, és difícil és difícil de guanyar, guanyar partits sí. i després eh, la gravetat eh, com deia, que Cristina crec que també se va assabentar en el camp, avui publica Superdeport que aixòs cinc jugadors diguen, no, no, nosaltres el reglament de règim intern ens obliga sí, a estar clar. en el camp, però no ens obliga en la dependència. Per tant, ja, però ahí... no s'exposem a les illes del públic, si anem a una saleta i a el partit i jo que ningú ens diga res. Crec que ahir té que haver algú que... que Això és el club, ara. Que li diga no és una bona decisió per al club i per a vosaltres tampoc. I si aquesta és la decisió, la meua és que se n'aneu a casa a veure el partit. Estic no? absolutament... Vull dir, no puc estar més d'acord. Jo crec que s'ha entrat... Esteu perdonats. No no n'hi ha sanció. A casa o el partit. Uh mhm. -huh. No? Eh? Si, si n'hi ha que retratar-se... A tope. A tope. Jo estic d'acord. Julen, absolutamente de acuerdo. Cristina. Yo iba a decir que yo creo que se ha entrado en una dinámica en la que ya eh, no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Que a lo mejor es como la situación de los padres y los hijos que dices, bueno, ¿quién, eh, ¿quién es más maleducado, ¿no? Si los padres o los hijos, ¿de dónde viene el problema? Eh, ¿Dónde empieza todo? ¿Hasta qué punto se ha consentido demasiado según qué actitudes? Y ahora, bueno, pues es más difícil eh, frenarlas. Desde luego que no se dé la cara eh, tanto en, en, el palco como a pie de campo. A Twitter no te concedieron entrevista, no, no. Va, no va a pararse cap jugador a charrar. No, no la tuvimos ni a pie de campo ni tampoco en la zona de vestuarios, en la zona mixta después del a partido. Això, a eso está eh, multat per la Lliga no, Profesional? No, Es, vale. el, es el problema y es lo que se está trabajando ya para cambiar de cara a la temporada que viene, porque la Liga es que lo único de, que hace de, ahora es de, un informe... Es que yo de cara a la tele, a la tele que té els drets, uh -huh. jo crec que sí, vull dir, Y mira que me queixe de moltes les prevendes que tenen estés al respecto de la radio Val, me pero yo que la tele que les deixa... No. La, la tele obligatoriamente ha testimonios después del partido A ver, está obligado, entre comillas, quiero decir, los clubes tienen la obligación de eh, ofrecer esas entrevistas por parte de los jugadores, pero no hay una sanción económica para, ellos hay un informe, se les llama la atención de alguna manera, pero no implica una cuantía económica. Es algo que se está trabajando por parte de la liga para, para la temporada que viene. Sí que ocurre en la UEFA, de hecho, es la comparativa que, decimos siempre, con la UEFA es todo mucho más rápido y <laughs> los jugadores pasan por, por la zona mixta eh, incluso antes de pasar por la ducha, ¿no? Cuando ahora estamos una hora de espera después de que, de que finalice el partido y es algo que, que se va a trabajar de cara al año que viene. Y, y del club que parla. Clar, el, el problema que és el que deia... Pitarch, García Pitar va eixir el dia del Barça, que era el mm. més fotut, el problema... va dir tres coses bendites i ja no l'han deixat eixir més. Ja no l'han deixat eixir més, en efecte. El, mm. el problema, el problema, és que el, el, vull dir, el reflex de tot això és que una volta acaba el postpartit del partit de l'Atleti Bilbao, que la UEFA obliga a parlar, mm -hmm. des de ixe dijous fins ara, que han passat unes 90, 90 i pico hores, en 90 i pico hores, l'única veu que hem sentit en el València Club de Futbol és la de Guillermo, el traductor de Gary Neville. No hi ha cap veu del València que hagi dit res més. I això demostra com estarà el València. Ni més ni menys. No hi ha cap veu autoritzada. Perquè ell me en Manolo, que... Eh, bueno, jo vas veure, que te'n recordes que estiguem pendents per a veure si Cristina agafava eh, protagonista i punxava mm, en l'àudio en, en la ràdio. I te vas veure parlar en Àlex Navarro mm. eh, jo li vaig dir, no li van a posar a ningú. Però després me diuen que els jugadors estaven preparats, mm -hmm. els capitans, el Càceres i tal, per a parlar, lo típic ahí, menjar-se el marró, un dia una palmatòria més, i va ser el club el que aborta aquesta zona mixta. No, o sigui, com, a, com a decisió de club de que no, no hi ha zona mixta. O sigui que els jugadors assumien que se me hinchaba en el sapo. Tengo de respetarlo, pero, al menos uno, porque ha habido partidos en los que tampoco ha habido entrevista a pie de campo, pero al menos en la zona mixta ha habido un jugador que ha hablado. Pasó el día que habló Negredo, o sea, ha habido X días, X partidos, porque no es la primera vez que no atiende ningún jugador, ha habido lo menos cuatro. Eh, que al menos uno ha atendido en la zona mixta. Es la primera vez en toda la temporada que ningún jugador eh, habla después del partido. Pues es sin hasta la cosa. I la notícia també, en el dia d'avui, la vesprada d'avui, l'edició digital de Superdeporte, eh, publicava Superdeporte la cronologia de les reunions en el dia d'avui de Gary Neville, que ve amb la guinda, ara entrarem després de la pausa per a la Publi, que el mitjà de referència més proper a Gary Neville, com és The Guardian, on ell signava les seues columnes, i un periodista que ve a quasi tots els partits, en més per no dir a tots, que és Sid Lowe, ja ha firmat Eh, que cree que es la noticia, que Gary Neville ha decidido no continuar en el Valencia Club de Fútbol. 12 y 32, el problema de así a la fi de temporada, que sembra que sí que va a continuar. Una pausa i Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. La teua falla es de categoría internacional o pues en cara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu teu equip, la teua ràdio. 12 i 34, ja sabeu que els dilluns tenim el WhatsApp 62980336. Creieu que la institució de Neville és el primer pas per evitar el descens? Estes són les respostes. Hola, bona nit, Salva i Manolo, soc Dani des de, des de Londres. Només per transmetre-vos un poc el sentir que hi ha, que hi ha a Anglaterra sobre esta, sobre esta situació ridícula que estem patint, eh, tinc un col·lega del, del United que no para de... Quan perd el València sempre m'escriu, quan guanya també, no? Però, I em diu, a què esteu esperant? A què esteu esperant per enviar este tio eh, cap a les illes altra volta? O sigui, no té ni puta idea saps? I jo li pregunté, què faríeu en el United? Sí, perquè ell és abonat i, i, i és molt seguidor i tal. I què faríeu en el United si això us passara i tal? Bueno, o sea, li pegàvem foc, li pegàvem foc a la ciutat. O sea, I perquè vega un poquet amb el sentit, vale? l'altre dia parlant en un home, en un home de futbol, ¿vale? de Inglaterra. en un home de futbol. eh, seguidor del Watford. Y el tío en diu, no, és que equips eh, menors com València, Watford... I, perdona? Perdona, equips menors? per a que veguen esta gent on mos estan, on mos estan portant. Mos estan comparant a un València en un Watford que acaba d'ascendir i que és un equip de mitat taula que va avall. Vale que que està fent un treball molt bo, però això és lo que està, això és lo que estan creant aquestes persones. O sea, Peter Lim, hola, hay alguien, despierta ya. Ja, no n'hi ha temps. Neville, au, go home. Fora Neville, fora ja està gent, esta gentola, ja està bé, home. Se mancen, se mancen. Bona nit, good night, sempre amunt. Bona nit, sóc Cristóbal de Picassent. A continuació, la pel·lícula Gary Neville. Gary ja ho vaig dir l'altre dia, viatge. Goodbye. Per favor, canviem ja. Canviem ja a veure si l'amo es dona compte que això és pitjor que un ninot de falla. En tot el meu respecte com a faller que sóc de les falles, però Gary Neville no aplega a ser ni ninot de falla. Atra, pas de la televisió del vestuari. Aneu a Espanya que la processó és molt llarga i el Siri molt curt. Bona nit i amb un valencià. Hola, amics, amigues, soc Carlos de Massa Rei. Pues jo crec que la veritat és que Neville se'n vol anar. Però que que, que no el deixa la família, la dona està menjant el cap tot el dia, que se quede, que se quede, i els fills amb falla, que si Petardo, Bunyols... Entonces, que és impossible que se quede, és impossible. Pero bueno, Xineitot, ahora Puchina, no os preocupéis. a un murciélago Hola, buenas. Eh, mi nombre es Jorge Juanes, llamo de Valencia y sí, Manolo, eh, por supuestísimo que sí, la, el primer paso debería de ser la destitución de, del comentarista Gary Neville, pero parece ser que el amigo Peter Lynn no piensa igual. Así que me parece que estamos condenados a intentar el milagro de aquí a final de temporada que salvarse con el tipejo este en el banquillo. Vale, amo un Valencia y, ánimo a todos ante esta situación tan lamentable. Hola Manolo, en buen Raquel, sol de mis lata. Y la nueva respuesta es un sí como una catedral. Ella soles no es el único que está haciendo las cosas mal, Pero es que no sabe hacer ni un cambio, ni cuánto hay que hacerlos. Y todos este tres aporta aporta tan tancada ¿por qué? que se dedica a fer comentaris de la tele. Com a entrenador no val. I després està totes les mentides que diu, la prepotència que té i que per a ell sempre juguen bé. Són moltes les coses mal fetes. Se té que anar a Inglaterra i no tornar, per favor, que s'encarregue Boro per a salvar-nos. Gràcies, bona nit i amb un valencià. Bona nit, Montal. Jo crec que el primer pas per, per evitar el descens és la destitució de Gary perquè jo crec que els jugadors ja no estan motivats amb aquest entrenador. Hi ha diversos jugadors com Barragán que van caminant per el camp i l'escú li pesa. Parejo no fa ni sombra. Negredo no fa gol ni sense porter. El més important que tenim és l'afició. Amunt València. Buenas noches, soy José de Grau de Valencia. El caso es que Manolo ya avisaba ya que, que este Valencia fue olor a Segona. Yo pensaba que Manolo se había cargado un poquete el Cuata, pero terra con siempre no dio mentires y lo que se va a poder venir pues, es un desastre. El, el Borrego Neville eh, lleva al Cácer, el davanter de la selección española. Yo mm, ves que a Messi no lo lleven y Hernando tampoco en el Madrid Y así el el de davanter el llevan. En fin, ya vuelven con que queda la cosa, mol malamente, y yo pensé que este, este, entrenador no tiene que estar ya y que, bueno, se fique en la, en la, en la, banqueta. Eh, nos a todos, menos al, al Neville. Hola, buenas noches, Montal. Soy Pedro Valero, de aquí de La Puebla. Eh, respecto a tu pregunta, que si hay que tirar a Neville para intentar mejorar, pues por supuesto. Eh, Neville tendría que irse a Inglaterra y no volver más, pero no volver más a Valencia sino no vuelve más a ningún, a ningún banquillo del mundo. Porque vamos, lo que está haciendo este hombre eh, es, es indolencia total. Venga, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Manolo y Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy José Castillo. Yo estamos ya desde Mislata. Aunque tenemos a, a Neville, los que tienen que jugar son los jugadores, ¿sabes? Entonces, o oh, hay una autogestión por parte de la plantilla y digan, eh, esto es el Valencia, hay que hacer algo. La verdad es que por mucho entrenador que destituyamos y luego venga otro, la verdad es que son los jugadores que tienen que meter la pelotita dentro. Venga, un saludo, buenas noches. 8 y 40, solo que ha la gente en el 62980336 eh, en eh, en nuestro WhatsApp. Bueno, senyors, jo crec que hem de parlar una miqueta del que dèiem abans i és eh, les reunions en el dia d'avui que venen, eh, us recomane la plana web de Super on venen eh, cronològicament una per una reunió, reunions, les hores, eh, els moments i el dia del dia i el lloc on s'han reunit i qui, de primer eh, amb Suso, després de vespre amb cotxe, etcètera, etcètera, i per a mi queda pues, eh, eh, pertrejat o en este cas culminada amb la informació que ha signat Sid Lowe en The Guardian, recordem el diari eh, molt proper a Gary Neville, diari on Gary Neville signava les seues columnes d'opinió, diari no sensacionalista, no tabloide anglès, en el que ja eh, Sid Lowe afirma que Gary Neville ha decidit no continuar la València. Si, si Vicent Semper ho recorda, ahir en la prèvia del partit jo ja vaig dir el que t'ha estat en l'entorn ja no és la seguretat que Gary Neville anava a continuar. Ja tenen, diguem que ho veien complicat, que evidentment en el que estava passant no podia continuar l'entrenador, i jo crec que en el, en el d'avui, sobretot amb la notícia que ve signada des d'Anglaterra, però últimament eh, eh, el, les notícies del València abans se signaven a Portugal, ara se signen a Anglaterra, però jo crec que és suficientment significativa eh, la notícia que signa Sid Lowe, el corresponsal de The Garden en Espanya, com per a començar ja a vislumbrar que, evidentment, eh, esperem que deixant el València en primera el periple de Gary Neville acaba en el València en quan acaba la temporada per a mi és una gran notícia de veres, o siga... Que... que jo crec que la gent està tan, tan fotuda sí. que ni li ha omplit fa no. tres setmanes ho hagués dit i la gent haguera estat contentíssima però està la gent tan acollonida per lo que ve per davant que sí, que no ho veu malament, però que no acaba d'omplir amb l'alegria que tenia que ser saber que aquesta senyora va continuar a la banqueta. Sí, ahir mateix en el partit tenim el reflexe del que està dient, i és que la gent que canta Gary Betellà i Peter, Lim, Peter Betellà i el Burro Burro eren poquets, vull dir, se va escoltar el càntic, però és que ja se n'havien anat gent a casa, perquè és que eh, eh, eh, no, és insoportable no? estar en Mestalla, en aquesta esquizofrènia que, que n'hi ha, però per a mi és una gran notícia sempre quan el València, evidentment, continua en primera divisió, perquè si baixés a segona divisió, pues doncs mira, ja apaga i vámonos, però que no estigui este senyor l'any que ve, perquè jo l'he tingut molta fe, o sea, és que i, i està escrit en Superdeporte, o sea, jo fe columnes pro Gary Neville, perquè és que al principi el, a mi l'home jo li donava un marge de confiança i tot apuntava, també és de veres que eh, és el mateix de Yuki Chipelerino, que també tot era molt bona, molt bona pinta i després a, a poc a poc veus que eh, estaven incapacitats per a, per a Ditchi, però en aquest cas jo crec que és molt més fraglant i per tant... Jo en el cas de Jukic he de dir que me la vas menjar... En el cas de Pellegrino he de dir que me la vas menjar al principi, però en el cas de Jukic no vas picar des del primer dia. I el teu bon amic Jordi Sánchez t'ho pot assegurar que tinguem una conversa quan el València ho va fer públic encara no era entrenador. Perdona, Vicent, que t'he tallat. No, no, i simplement per, és bona notícia perquè no el veig capacitat per a entrenar a València. Mm -hmm. Tal vegada per a Osasuna és ideal i se curtís, però en el València no. Eh, què fa Manolo? Dos, tres setmanes aquella nit, dit, aquella no, nit que és que sabia que m'ho van a dir. <laughs> No, però, però no, no, no, i, no es és qüestió d'apuntar-se eh? res, perquè no era informació uh -huh. aquell dia. Era una percepció. Aquell dia tu preguntares, eh, què tal? I, jo vas I tu digueres que no. No, no, tu, tu, tu vas mm, dir clarament, tu eh, me, me dugueres la contrària aquell dia... No. O sigui, jo I me digueres que no. veig que, que no. no, que això no pot acabar en, en renovació per, perquè la cosa d'ací a final de temporada tu eh, veies va anar molt torta i, i seria una decisió molt, molt complicada de, de, de prendre. No? no, entendre, sí. no era informació aquell dia, avui ja és. Jo crec que avui ja és. Jo, mm, el mitjà de comunicació que, que ha publicat això jo crec que té prou... prou de l'entorn més pròxim. Eh? Prou, mm, com, com per a parlar en propietat d'això. No? A més, és que en aquestes dues o tres setmanes des d'això de, des de això que parlem mm -hmm. la sensació ja és eh, aixina no? de, de, que, bueno eh, Gary sempre sempre sobretot últimament quan ixen aquestes preguntes incòmodes en, en, en les rodes de premsa sempre diu el meu compromís és de cinc mesos mm. eh, cinc mesos són des de desembre hasta que hasta que se va a Eurocopa. Sí, però en el postpartit de la l'Atleti Bilbao va a dir exactament el meu no por és, és 5 mesos però no descarta seguir. Sí, sí. Jo crec que ara ja descarta descartat seguir. Però, però, però, que és, que, crec que és la que diferència. En, N'hi ha coses que són complicades de, de, de mirar. Uh -huh. eh, com se pot anar un entrenador eh, a mitjà de match a la Eurocopa en d'Anglaterra i tornar en juliol per a fer la pretemporada? Mm. Uf yo es que me parece una no, cosa pues... que no es no, viable raó, eh? en un club com el València. Sí, no, no, eh, no deuria. El que passa és que el València no són viables moltes coses i estan, i estan eh, succeint. Però bueno, hecho, avui jo, crec, i... jo crec que ja, ja és informació que, que, sí, que el club totalment. sí que... Crec que és l'última sí significativa. Que, sí que està pensant que el treball de, de Neville d'ací a final de temporada és traure aquests punts y, a casa. Está pensante en el futuro, en, en otro proyecto y en otra historia. De hecho, hace un par de semanas se decía que no iría con Inglaterra. Hace un par de semanas hablábamos de que al final no iba a ir, al final no va a ir, se va a quedar y ahora ha habido mm, como un cambio. Lo que está claro que los 14 puntos de 48 de Gary Neville hablan por sí solos que es una gestión indefendible. Él lo reconoció además, que los números eran indefendibles y que por tanto de cara a un nuevo proyecto del Valencia desde luego no es la, situación ni pues eso. Yo, yo pensé que a Narsen, ¿eh? ¿A Inglaterra? Yo diría que sí. Sí, sí, no. Yo pensé que se queda. Yo pensé que se queda, pero una cuestión de, de y no, no, Se queda, se queda claramente pero amortiguar el col porque shows toda mm. España agarra montante y se pira. mm. i per tant les crítiques, el soroll de la crítica va ser molt menor, però a mi m'agradaria en un principi no li he donat eh, o no li vaig donar este migdia quan el vaig llegir eh, massa importància a la informació perquè a més ve signada per de Sant que bueno, no és un diari allò que digui bueno, no és la fiabilitat absoluta de Sant però més o menys de Sant venia a dir que Neville posposava el seu viatge per a frenar la seua destitució en el València. Hem parlat a, amb altre company, amb Eduardo Fernández Abascal, que eh, treballa en l'International Business Times i que també és corresponsal de en Espanya i tal, i diu que en Anglaterra s'està parlant de lo mateix, de que va tocar Air, Gary Neville, a Roy Hodgson i li va dir jo ja sabia que t'havia dit que anava, però mira, no tinc més remei que queda. No sabrem mai què va passar en aquest impàs entre acabar el partit i arrencar la roda de premsa de Gary Neville on anuncia que es queda més enllà de la part estratègica de parar el col de les crítiques sí que és possible que hi hagués alguna paraula més alta que altra i que algú li diguera lògicament facultat per l'amo de escolta, tu no te'n pots anar les dues setmanes amb la selecció això no sabrem mai però cada volta fa més i olor eh? jo crec que ell és tan, tan inconscient Sí, se n'anava. Mm. Que se n'anava. I, i, I, evidentment, ahir, després del que passa, que ja li canta a Mestalla que se'n vaja, mm, pues, anar-se'n jo crec que era per a ell una, diries, una irresponsabilitat. Pas que la solució per a mi és prou pitjor. Per un entrenament i mig, dimarts i dimecres, jo, que va aportar este senyor. No, o sea, ya diguem lo que era, era, era parar el colp. És parar el colp, interpreta igual que com interpretar esto de seguida, se'n va un dijous, eh, que és el cap de setmana podem dir, més fluïs en quant a mm. repercussió mediàtica de l'any, juntament amb del, dels Nadals, no? que no n'hi ha diari, un dia, què tal, eh, la gent està de vacances, vull dir, aplaca, aplaca les hòsties i perdó, que ja és tard i pot dir, que li anaven no a caure avui i que li van a caure, que l'estan caigant igual, és que l'estem pegant així, o sigui, vull dir, per a mi és una decisió de, de donqui, <laughs> que és el que fica la porta. Ho has deixat, Aida, al 12 i 49. Fem l'última pausa i tornem a tancar, vinga. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu teu equip, la teua ràdio. Estem parlant molt de la figura de l'entrenador i és normal, sobretot per aquesta notícia que, com hem dit, eh, signa avui de Guardian, que jo crec que ha donat la frase exacta a Julián Montoro quan diu això ja és informació lògicament ja d'una rellevància i d'una proximitat a l'entrenador com per a ser eh, tingut en contra. Vos recordo de Guardian ha publicat que Gary Neville ja ha decidit no continuar en el València de Futbol i vos recordo que The Guardian és el eh, sí, en juny, eh, eh, i que eh, no prolonga el seu contracte. Està, està ben matisat per part de sempre. Té, té no, més bigat si algú se suma ara i diu, s'ha pirat. <laughs> sí, sí, la, la premsa que dona aquestes notícies o, mm-hmm. oficials... Uh mm-hmm. -huh eh, d'ací no tiren a ningú, se'n van tots. Sí, correcte. <laughs> Serà, serà, no, no, eh, va decidir no continuar. No, però cala't. Montoro, cala, I perquè avui tampoc. he rebut tuits... I, per, i perquè, Així no tiren a ningú. I perquè el clon, i perquè el clon lo desmentís. Clar, he rebut tuits en el murciélago de que faça com Nuno i dimitisca. <laughs> De valencianistes se pensen encara que Nuno va dimitir. No, no el tiraren. No ah, és de veren, però no sí, Manolo, és una realitat. O sigui, pues si un 20% l'enganyes, pues escolta, han aconseguit l'objectiu. Correcte, escolta, al que anava... Eh, com deia, la notícia és que eh, The Guardian, que és el, el diari, eh, un diari molt proper a Gary Neville, que és on ell signava les seues columnes d'opinió quan era comentarista a Anglaterra, d'on mai tenia que haver dit, això ho faig jo, de la meva, de la meva collita particular. Però un bon comentarista. Eh, eh però bon comentarista. Eh, ja ha dit, eh, i Sid Lowe, que són eh, mitjà i periodista molt propers a l'entorn de Gary Neville, que Gary Neville ja ha decidit no continuar, no prolongar el seu contracte amb el València. Estem, lògicament, crec que és la informació de referència eh, en l'any d'avui, eh, però lògicament eh, no vull que se n'anem una altra volta més sense girar la mirada cap als futbolistes vull dir, avui fa un excel·lent una volta més article d'opinió Rubén Uri, el company d'Eurosport des de Madrid que cada volta que parla del València el tio sembla que siga valencianista de pura cepa perquè llits molt bé el que és el valencianisme eh, i parla d'una reunió de quan l'Atleti baixa segona eh, que Quico juntà la plantilla i li va dir alguna així com, mireu, això ja està per amunt de la propietat que en aquell moment l'Atlètico estava intervingut judicialment, Castresana crec que era el jutge que va intervenir l'Atlètico de Madrid i, de l'entrenador, crec que en aquell moment era Luis Aragonés diu, això ja ho tenim que tenir nosaltres perquè, nosaltres perquè no podem ser la plantilla que baixa l'Atlètico a segona divisió i s'ha reunit arribat i l'Atlètico acaba baixant i jo sí que me crec que Quico fent això, el problema és que jo mire aquesta plantilla i jo no veig cap futbolista que aglutine que els diga la resta eh, yeah, anem a... Si cinc s'amaguen en, una, en una sala a un partit, eh, l'altre està enfurrunyat perquè no juga, l'altre en quant una molèstia se lleva de mig i dona pas a Gallà que acaba trencant-se del tot. Aquesta plantilla sabes a qui em puta i això és, això és una cosa que a mi certament, dins de la collona que tinc, és probablement el que més el que més m'assusta. La plantilla. L'entrenador m'assusta, però la plantilla més remata d'aixos cinc que ahir s'amaguen, perquè per a mi s'amaguen, no donen la cara, i, i és un acte de covardia. Sí, sí, s'amaguen. Per mi és un acte de covardia. O sigui, por Absolut. D'aixos cinc n'hi ha tres futbolistes que jo fa tres setmanes es destacava com a líders i jugadors nece necessaris per a, per a treure endavant la situació o, o per a avançar en Europa, el porter, el, el, el número 10, Parejo, i, I, i Enzo Pérez, Pérez mm. que és uno que té caràcter i tal. Si ahir no estava en ahí, apaga i vámonos. O sigui, si esos tres ara han de promoure També algun reunions... Dia i no, és, i, no vist com a excusa perquè no té excusa ni justificació. També algun dia contarem la veritat de ixa, eh, ixa canvi consensuat, entre cometes, de braçalet que va fer Gary Neville llevant-lo a Dani Parejo. Més enllà de que Dani Parejo no era un home eh, fiable per ser capità, d'acord, hi ha maneres i maneres de fer les coses. I Neville va triar la pitjor possible. El que passa és que això, de moment, jo crec que en el moment en el que està el València, millor no és bo desvelar-ho del tot. Eh, perquè crec que el València, el més peremptori, senyor, són aquests sis punts que falten. Exacte. Però, sí, però ella te diu, t'indica molt de lo, que, de lo que pot estar passant ahí i de com està de trencat... Qui té que aglutinar ahir? I ser vestidor. O sigui, sí, és, és moment de fer una, evidentment, de, una autogestió, vull dir, que els futbolistes pues, eh, se reunisquen que ja anem a guanyar a les Palmes i anem a jugar a Isina i juguem estos, que són els que poden traure però és que no, jo no ho veig, o sigui, no, no sé qui pot liderar Isa... Paco, és que només me ve al, al cap Paco però, Alcácer. Però si Paco està més a sol esquerra una, per cert, una altra volta, com dic, excel·lents imatges de Cero Movistar, el canvi a ir quan fa el canvi de Negredo per Alcácer i el Cácer va, eh, quan arriba a, a, a sala del seu entrenador i li fa a més dos dits un gest dos de dir, puntes. dos puntes, home i aquí li tapa la mà per a que no se liara ja, més de la que ja el havia canvi, això és una irresponsabilitat, Manolo Es una irresponsabilidad, porque Paco Alcácer de ha acabar el partido. Paco Alcácer en una cama ha acabar ese partido, porque es el único futbolista que se puede inventar un gol. es el único futbolista. Ayer lo hizo, la única vez que le cayó un balón fue la jugada de fuera de juego y lo marcó. Sí. Tema plantilla, pues a tan como a mí, Cristina, Julen. Yo, amore, ahí Samagaren, eh, lo que no será admisible ya es que se el Día de las Palmas. Eixos no, el de Sevilla. El de Las Palmas, que es fuera de Mestalla, encara és possible que algú se putxe Xavió. Bueno. Però el següent contra el Sevilla en Mestalla són els Bulborello. Ells, esos xors són els que tenen que dar a ese partit i guanyar-lo. Els cinc que estan... O sea, és que, es que està claríssim. No... El Sevilla, ja veurem, tú... Queda mucho. <laughs> queda masa y pueden pasar masa cosas. Uh mhm. -huh. Mm, Las palmas. Las palmas, fundamental y esos chavales tienen que dar la cara ese día. ¿Tú los pasarías como titulares? Sí. Es que a mí me fan lo que me están fent alguns i més adreçat adreçat amb la magadeta en el vestidor per a el partit jo hi ha futbolistes que ja començaria a pensar que no poden tornar a vestir te quedaries a soles, no, no pot ser dit el festival de l'humor, ahir Neville diu una frase que es el festival de los Dios. No sé, de ver, diu una frase coherente que es, quedan muchos días para recuperarse de las molestias los jugadores que hoy no han estado. Bueno. Y, que pueden chuar las palmas. Esa frase, el traductor por lo menos la digo. Y sí que no le falta en inglés, pero el traductor la digo. O sea que estoy de acuerdo en Julen, es que esos, han de puchar a ese avión. Sí, si no ya la borrada es, pero vamos. No, desde luego que son cinco nombres de los titulares. Quiero decir, Enzo Pérez que estaba liderando el medio centro del Valencia. A ratos, Juan A ratos cuando está, hasta cuando está y se lesiona porque ha acabado cada partido casi lesionado. O Diego Alves en la vuelta, ¿no? Era como el líder que en el terreno de juego junto a Mustafi parecía que podía eh, llevar eso un poco adelante, ¿no? O Parejo como ex capitán, o sea, son demasiados nombres propios, entre comillas, importantes en este Valencia como para no dar la cara en lo que queda. Y a Feguli, ahora que está Palangristina me me recordado. Es que yo cuando yo que yo creo que es que no pueden vestir la samarreta... Yo que Feguli ya no puede tornar a vestir ni un segundo más la samarreta del Valencia. Es el primer cambio a ir. ¿Y ¿Qué es la actitud? No, no, va anar caminant. Jo, jo, jo és que me costava creure, perquè és un futbolista que a mi no sóc fan de Fegulí. O sigui, no, a mi l'any passat m'agrada moltíssim. No me faria una camiseta de Fegulí, però sempre he defensat a Fegulí perquè veig que és un tio que encara, que tal... Que té un cal... contra un. Però esta temporada, en allò de que no renova i tal i qual, i que ja li la va clavar al Grenoble, que te la mm. podia fer a tu, és que com quan tens, jo sempre ho he dit, és com quan te, eh, tens una nòvia que li ha ficat de cuernos a l'anterior. Pues, atenta a les conseqüències. Correcte. És que el València és el cas de Fegulí. Sí, sí, ara mateix és el mateix. I jo dic, no pot ser, tio, no pot ser que este tio la baixa, la, li l'ha fet, fet al València i dic, no pot ser que ara baix el rendiment de forma tan descarada i començar en el rollo aquell de la fascitis, i eh, lesió tan subjectiva i tal, i ara quan reapareix és que no és ni un ombra no de, de, de, la mi, no de, la, de la mitjana versió de Fegolí, no dic de la millor, és que no està, és que no va, va, va caminant. Y cuando está, está muy desquiciado, ¿eh? Se le ve muy fuera de. Ese que falla ahí, que dice a votar dos y y una semichilena. Mm. Es, que, es, que, es que es de Negredo, Isa, ¿eh? Pero yo, yo, diría que Macollona mes. Eh, o sea, e, el, entrenador Macollona, pero la plantilla la Mateis, se remata, ¿eh? 12.58, senyors, anem a deixar-ho així, que demà sempre té que preparar el murciélago, que Julen té que treure un diari i que Cristina segur que tindrà que fer algun reportatge si algun dia tornen a parar els futbolistes de València. <laughs> Vicente, veiem demà en el Murciélago, gràcies. Ahí estaré, Manolo, gràcies. Cristina Beavín Esports, gràcies. Gràcies, Manolo. Julián Montoro, director de Supermoltes, gràcies. Senyors, ho deixem així, ja sabem, eh, com dèiem, demà a las 3 més quart, el Murciano amb En Televisión, Monte Televisió, nosaltres des de la radio Tornem a les 11 y mitja en este programa. Acaba Sports 97, Comienza la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormiré solo. dónde me hará Vivo mi vida de lo que La novela.